Е сега, ние оваа вечер треба да продолжиме со темата помирување, трет дел. Првите два мејатата сабота, сега третиот дел. И на почеток би, би поставил едно прашање во врска со мејатата сабота вечер. Верувам дека барем некој ќе се секјава на тоа. Прашањето е, кога Христос го извршил помирувањето? Се секјават? Значи, како што на Јом Кипур првосвещеникот вршал помирување, затоа и се вика ден на помирување, но во тој ден вршал и очистување на светилиштето, па затоа се нарекува и ден на очистување. Така и Исус во небесното светилиште извршил помирување, а врши и очистување. Меѓутоа, кога било извршено помирувањето, конкретно за тоа се однесува прашањето, Правилно се секјам, како да се секјам. Еве ке ве подсетам со прво со пророштвото што било дадено во книгата на пророкот Данијел и тој стих го прочитав мејатата сабота. Значи, Данијел 9 глава. Имаме на располагање и повеќе преводи, кај што ќе можете стихот да го прочитате и во повеќе верзии. Значи, во 9 глава, во 24 стих беше, каде што се зборува за 70 седмици. 70 седмици траат од кога до кога? Тоа го знаете ли? <clears throat> Значи, 70 седмици, битното е тоа, што тие завршуваат со апостолскиот период, последната седмица допира до Христовата жртва, поточно се вели после 69 седмици Месија ќе биде погубен, но не заради себе, току се знае заради нашите гревови. Но еве да го прочитаме 24 стих. 70 седмици се определени за твојот народ и за светиот твој град. И сега што? Што треба да се случи за тие 70 седмици? За да биде крај на престапот. Мене какви зборови? за да му се стави печат на гревот и избришани беззаконијата, за да биде доведена вечната правда и за да им се стави печат на виденијата и пророците и да биде помазан светиот на светиите. Во вашите преводи, што ги имате, за овој израз избришани беззаконијата, како гласи вашиот превод? да се покрие, што? Да се покрие беззаконието. во Константинов, така? Имаме друго, друг превод некој? Тука на располагање? Во англискиот превод да се изврши помирување за грел. или за беззаконието. Што е слично со покривање. Овде во ревидираниот православен превод да се избришат беззаконијата, Со други зборови, кога требало да се случи сето ова, во еврејскиот оригинал се потребува зборот кефер, што значи помирување. Исто како во англискиот превод. Кога требало да се случи помирувањето, да се избришат беззаконијата или да се покријат во рокот од 70 седмици. Значи, помирувањето не е нешто што Исус почнал да го прави 1844 година, како што верува класичниот адвентизм. Туку помирувањето е нешто што Христос го направил универзално за целиот свет со својата жртва на крстот и кога се вознал по воскресението, кога таа жртва била призната во небесното светилиште, зашто и рекол на Марија, не допирај се до мене, бидеќи се уште не се вратив кај мојот отец, зашто и рекол тоа? не се радува пред време, со други зборови, воскресението било причина за голема радост. Мислам, на ова, на ова земја не постои поголема радост од воскресението Христово или да сме биле сведоци на тој настан. Меѓутоа, и покрај една таква радост, таков делириум на радост, Исус и Велина на Марија, не допирај се до мене. Таа сакала да го прегрне. Таа, та била избезумена од радост. Тога сватила дека овој е жив. Зашто ја се уште не се вратив кај мојот отец. Со други зборови, треба да се вратам и кога ќе биде призната мојата жртва, кога ќе биде прифатена, а тоа е чинот на помирување во небесното светилиште, Тоа е исполнување на оно што го правил еврејскиот првосвещеник на денот на помирувањето, кога седум пати со јарешката крв прскал по поклопецот на милоста и според Божјата заповед вршал помирување за целиот израелски народ. Да го повториме и ова, значи, кога израелскиот првосвещеник на Јом Кипур вршал помирување, тој не вршал помирување за секој израелец поединечно, затоа и помирувањето што Исус го направил, не треба да го бркаме со, со небесниот истражен суд или со Божиот суд воопшто, каде што поединечно се истражува секој случај, туку еврејскиот првосвещеник го извршил помирувањето за целиот Израел, како нација, а тоа било предслика на што? На Христовото помирување, неговата жртва, која што го помирила целиот свет, со Бога колективно, целото човештво. Затоа читавме и зборови во второто послание до Коринтијаните, да се подсетиме и на нив за момент, пред да продолжиме со нашата тема. Второ послание до Коринтијаните, петта глава, А, тук е тези стих, да, ред, благодарам. Значи, од 18 до 21 стих, Втора послание до Коринтијаните, петта глава, од 18 до 21 стих а се е од Бога, кој не измери со себе преку Христос и ни го даде служењето на тоа измирување. Зашто Бог го измери светот со себе, гледате сега колективниот, универзалниот аспект. Бог го измери целиот свет со себе. Или зборовите на Лена Вајце го довел целиот свет под закрилата на својата милост. Не земајки ги предвид, се продолжам со Павловите зборови, не земајки ги предвид престапите на луѓето и го положи во нас словото на измирување. Со други зборови, апостол Павле ја сватил својата мисија и мисијата на другите апостоли, на целиот свет, на сите народи, да им, ја, да им ја пренесе пораката дека Бог веќе ги измерил сите нив со Него, за да тоа помирување преку вера го прифатат и тие поединечно во својот живот да не живеат повеќе како непријатели Божии. Како престапници на неговата волја и неговиот закон. И уште еднаш во 20 стих. Па така ние сме Христови пратеници како Бог да зборува преку нас. Ве молиме во името на Христос, помирете се со Бога. Зашто оној кој не знаеше за греф, Бог за нас го направи греф, та преку него да станеме ние праведност Божија. А стихот кој што го најде со слезорица е десетиот. Зашто сите ние треба да се јавиме пред Христовиот суд, та да секој да прими што заслужил според она што го извршил во телото свое. Било добро или зло. Страшни збори. Значи, Покажавме дека објективното Евангелие, универзалното законско оправдание или универзалното откупување или универзалното помирување што Исус го постигнал со својата жртва, го коригира ставот на класичниот или историскиот адвентизам, според кој помирувањето е чин кој што нашиот првосвещеник на небото го врши после 1844 година, за секој случај поединечно. Како што прорече пророкот Данијел, односно ангелот Гаврил преку него, помирувањето е нешто што требало да се изврши во рокот од 70 седмици, значи тогаш кога Исус бил на оваа земја и непосредно после тоа. Исто така покажавме дека историскиот адвентизам бил во заблуда заради непознавање на ова објективно евангелие за оправдание со вера и заради отфрлање на тоа евангелие од Минеаполис наваму, бил во заблуда и по однос на друго прашање. Кое беше прашањето од саботата на вечер? Затоа, кои се гревови го осквернуваат Божиото светилиште? Историскиот адвентизм велеше дека светилиштето се осквернувало само со оние гревови кои што израелците ги исповедале, за кои што се каеле, принесувале жртва за грев, па преку крвта на таа жртва, кога таа крв се внесувала во светилиштето, се мачкале роговите на жртвеникот или на кадилниот олтар, или кога се прскала завесата помеѓу двете оделенија, на тој начин гревот влегувал во светилиштето и се осквернувало светилиштето. Ние прочитавме еден куп стихови со кои што покажавме дека тоа не е така. Дека светилиштето не се осквернувало само со тие гревови и на тој начин, туку светилиштето се осквернувало со сите гревови, дури и со гревови кои што никогаш не биле покајани, никогаш не биле исповедани, со самиот чин на грешање од страна на некој израелец, од страна на Божиот народ, се осквернувало Божиото светилиште, значи се фрла дамка врз Божиото име, се обесчестува Божиото име, и на тој начин гревот е нешто што го валка светилиштето, го осквернува светилиштето. Не стигнахме да прочитаме уште само еден текст, кој што се наоѓа во четврта книга Моисеева или Броеви. Броеви или четврта книга Моисеева. 35 глава, значи Броеви 35 глава, од 31 до 34 стих. Што вели тука Господ? И не земајте откуп за душата на убиецот, кој е виновен за смртта. Не го предавајте го на смрт. Со зборови, ако некој е виновен за убиство, не земајте никаков откуп. Или кауција. Тој треба според законот да биде осуден на смрт. И не земете откуп за душата на убиецот кој е виновен за смртта, него предавајте го на смрт и не земете откуп за избеган во град за солнување, за да му дозволите да живее во земјата своја пред смртта на великиот свештеник, односно првосвештеникот. И сега, 33 тиот и 34 стих се за нас битни. Не осквернувајте ја земјата. Чи ние зборувавме за осквернување на светилиштето мијатата сабота. Овде Господ зборува дека дека се осквернува целата земја, тогаш кога Божиот народ греши во тоа време Израел. Зашто крвта ја осквернува земјата, а земјата не се чисти од пролеаната крв поинаку, освен како? Освен со крвта на оној кој ја пролеал. Значи, кога некој извршил убиство, пролеал крв, се осквернала израелската земја, се осквернала ветената земја, значи не само светилиштето, земјата цела се осквернала. И ова можеме да го разбереме со еден наш современ пример. Пред неколку години имаше една вест во дневниот печат, и сега ќе разберете зашто, е тоа, зашто тоа станало вест. Веста гласеше прво убиство помеѓу амишите. Секој ден се случуваат убиства. Па зошто е вест, ако кај амишите, мегу амишите се случило убиство? Зато што амишите биле познати како луѓе со својата конзервативна религија и ставови, да речеме како луѓе што не газат на мравка, како луѓе кои кога ги тепаат, седат мирно и се научени и воспитани од мали да не возвраќаат, дори таков став беше прикажен во, во филмот Сведок, ако се секјавате. И сега, ако меѓу нив се случи убиство, е тога што е вест. Во случајов, ако кај Божиот народ се случува тоа што се случува кај паганските народи, тогаш Господ вели се осквернува целата земја. Не само светелишто, целата земја. Со други зборови, и Израел како да станал пагански народ. Велики тоа значи зборот пагански, извалкан, поган, нечист. И што вели понатаму? 34 стих. Да не осквернувате земјата на која живеете, во која помеѓу вас се населив и јас Че зашто е битно не само Божито светилиште, каде што Господ конкретно престојувал со својата слава, шекина, туку затоа што тој престојувал во земјата израелска. Тогаш, ако се осквернува таа земја со гревовите, на ист начин се обесчестува Господ, кој живее помеѓу синовите на Израел. Зашто јас сум Господ кој живее помеѓу синовите на Израел. Не само светелиштето, со направените гревови, целата земја се осквернувала. Од тука што можеме да заклучиме? Божито светилиште и самата света земја, значи, ако тој поим светилиште го прошириме на целата земја, на целиот народ Божи, се осквернувала со сите направени гревови од страна на Божиот народ – а не само со оние кои што некој ги исповедал тогаш кога се каел и кога принесувал жртва за греф. Е сега, ако треба да се чисти светилиштето од овие гревови, од кои се гревови треба да се чисти? Значи, кога се чистило светилиштето на Јом Кипур, на денот на очистување, од кои се гревови се чистил? Дали само од тие гревови кои што биле исповедани? Или од сите гревови кои што ги, на, ги направил Божиот народ? Од сите. Значи, како што е логично дека се валкало, осквернувало светелиштето од сите направени гревови, така кога се чистело на денот на помирувањето, се чистело од сите гревови. Инаку логиката би барала, ако светилиштето се осквернува само со исповеданите гревови, значи само со тие гревови за кои што луѓето се кајат, и израелците принесувале жртва на грев, жртва за грев, тогаш светилиштето било осквернато само со такви гревови и само од такви требало да се очисти на Јом Кипур. Меѓутоа, крвта што очистува, крвта на господовиот јарец на тој ден, што ја пренесувал првосвещеникот, била предслека на Христовата крв, која очистува од гревовите. Да отвориме Евреите 9 глава, 23 стих. Се надевам дека, иако тоа ми беше речено од страна на едни пријатели, дека овие теми што ги зборувам не се виша математика барем за вас тук. За некои би кои што се навикнати на на млеко и бепска храна, може би се тешки за разбирање. Впрочем, осмо деление и прво деление не е исто. Но, верам дека вие го разбирате ова, го разбирате, нели? Што вели апостол Павле во Евреите 9 глава 23 стих? И така образите небесни, односно земското светилиште, требаше да се очистат на таков начин, а самото небесно светилиште со подобри жртви од овие. Служи зборови, на кој начин се очистувало земското светилиште, кое, кое што било само образ на небесното, со, како што предходно вели, крвта јарешка, крвта телешка, тоа е во 19 стих, Со други зборови, земското светилиште се очистувало на денот на очистување со животинска крв. Телешката беше за гревовите на првосвещеникот и неговиот дом, а јарешката крв, крвта на господовиот јарец, на Јом Кипур, за целиот народ. А образите, значи, самото небесно светилиште со подобри жртви од овие, со Христовата крв. Е сега, ако светилиштето се осквернува само со исповедани гревови, и тоа преку крвта на жртвата за грев. Рековме, тоа значи дека светелиштето кога требало да се чисти, се очистувало само од такви гревови. И кој е заклучокот? Заклучокот е дека тогаш Христос не умрел за сите гревови, току умрел само за оние гревови кои што, за кои што луѓето се кајат и ги исповедаат. А дали е тоа точно? Не, значи, гледаме дека учењето на класичниот адвентизам, за тоа како се осквернувало и од какви грелови се очистувало светилиштето, води кон погрешниот заклучок, дека Исус умрел само за оние кои што веруваат, само за оние кои што се кајат, а не за сите. Но дали е тоа Евангелието? Не. Веќе знаеме дека Евангелието е дека Исус умрел за сите. Исус го откупил целото човештво. Врз неговите плеки лежал товарот на сите гревови, направени од сите луѓе од Адам наваму, а не само гревовите на Божиот народ или на оние што се кајат и кои што ги исповедаат тие гревови. Со други зборови, ако адвентистите го прифатат Евангелието на Си Вагнер за универзалното откупување, универзалното законско оправдание, или, како што видовме ние, мијатата сабота, универзалното помирување, тогаш ќе бидат во согласност со Евангелието кое што вели дека Исус умрел за сите и дека неговата душа пред Голгота и на Голгота била обременета со гревовите на сите а не само со оние гревови, заради кои луѓето се кајат и кои што ги исповедаат. Дека и ова така покажува и ставот што го завзеле многу адвентички теолози, како од времето на пионерите па до ден денес. Ставот кој што можете да го видите во многу адвентички книги, за жал, според кои А тоа е само логичен заклучок на она погрешно верување дека светелишто се осквернува само со исповедани греови. Можете да најдете во датишки книги. Горе имам една таква книга. Може би веќе сте прочитали во некои ваши книги што ги имате. Или сте слушнали на проповед. Може би не изгледа многу битно. Меѓутоа, ова што го кажам е богохулно адвентистите кажувале нешто што е богохулно. Не го кажувале тоа сите, меѓутоа тоа е логичен заклучок на она предходно што го зборуваме. Тие велеле дека Христовата крв до 1844 година го осквернувала небесното светилиште. А од тогаш наваму го очистува. Како прво, бесмислено е да се тврди такво нешто. Како може една иста крв да осквернува, а потоа да очистува. Ние рековме, кога Израелецот принесувал жртва за својот греф, жртвата за греф, таа крв, таа жртва, не го оправдувала него самиот. Таа жртва што Израелецот ја принесувал од своето стадо, од своите пари, не го помирувала со Бога. Така зборувавме во темата за Јом Кипур. Би испаднало дека, дека човекот може да се оправда со своите дела. ке плати како во католицизмот со пари, ке купи опроштајница, индулгенција, дури и за некои идни греови. Мегуто тоа е погрешно. Израелецот се помирувал и се оправдувал со чија жртва? Значи не со својата, туку со жртвата на првосвещеникот, на Јом Кипур, со господовиот Јарец. Затоа се викал тој ден, ден на помирување, билики дури тогаш Израел се помирувал со Бога. Тогаш зошто Израелецот во текот на годината, кога принесувал жртви за греф, кога се каал за некој свој греф, морал да принесува таква жртва. Ако таа жртва не го оправдува, ако таа жртва не го помирува, ако таа жртва, таа крв не го очистува светилиштето туку дури господовата жртва. Значи, можеме да наведеме многу причини. Значи, на тој начин Израелецот, Израелецот ја изразувал своја, тој што се кае, значи, тој што го исповеда гревот, затоа и пренесува жртва за грев, ја искажувал својата вера во идниот откупител, кој што ќе, значи, пренесува жртва која што таа самата не го очистува, не го оправдува, туку идната жртва на неговиот првосвещеник е таа што ќе го оправда и ќе го очисти. И тоа е целата наука на светилиштето е тоа, дека, дека светилиштето и Божиот народ се чистат само со Христовата крв. Затоа вели апостол Павле, на овој начин, Евреите 9 глава 8 стих, на овој начин Светиот Дух покажуваше дека патот за небесната светиња не беше отворен, се додека стои првото одделение, светињата. Првиот дел од светилиштето, наречен светиња, се додека постоел првиот дел од светилиштето, се додека се принесувале крвни жртви и со нивна крв се прскале нештата што биле во првиот дел – Се додека тоа стои, не бил отворен патот за небесната светиња. Кога бил отворен патот за небесната светиња? Значи, таа завеса, таа завеса на Јом Кипур се отварала и првосвещеникот влегувал во второто одделение. Кога Христос умрал на крстот, еве уште една потврда зашто Христовата крв извршила помирување уште тогаш пред 2000 години, а не дури од 1844. Тогаш се скинала завесата во храмот и што покажал Господ со тоа? Дека сега двете оделенија се едно, дека сега патот до Божиот престол е отворен, дека сега не треба да не, нешто да не сокрива од Божиото лице, туку дека сега можеме директно и ние да пристапиме кон престолот на благодатта, бидеќи нашиот првосвещеник е директно пред Отецот, од десната страна на тој престол, како што читавме, Любица го прочита тој стих, Евреите 8 глава, првиот и вториот, од десната страна на престолот, пред лицето Божио директно е за нас. И ние можеме преку него директно да имаме комуникација со Бога. Не ни требаат земските свештеници, не ни требаат земските жртви, јарешки или јагнешки или телешки. Значи, Христовата крв никогаш не осквернувала. Христовата крв само може да очисти. Таа е единствената крв што очистува. На Јон Кипур тоа било символично прикажено со крвта на господовиот јарец, меѓутоа ни таа крв Затоа ме апостол Павле Јарешка. Ни таа крв не го очистувала народот, туку тоа го правило само символично, секоја година на Јом Кипур. Бидеќи вистинската крв и вистинското очистување го направил Исус со неговата крв. Меѓутоа, ние треба да бидеме поединечно очистени од секој наш грех. И тоа дело ќе трае, се додека Господ е првосвещеник горе на небото, се додека трае времето на милост. И затоа ќе бидеме и небесото светилиште, и ние. Ќе бидеме целосно очистени, тогаш, на крајот, кога, кога Божиот народ ќе биде и запечатен. И печето значи дека повеќе не може што. Повеќе Господ нема да посредува, ќе заврши тоа дело што тој го прави горе, ќе заврши тоа посредување, ќе заврши времето на милоста, ќе заврши делото на очистување на тоа светилиште. Но Божиот народ што е запечатен повеќе нема да греши. Ќе живеат без посредник. Ќе бидат обземени со големо чувство на недостојност за своите гревови. Ќе се прашуваат дали постои уште некој греф во нивниот живот кој што не го исповедале, за кој што не се покајале. Мегутоа, иако ќе бидат во, такво, во таква состојба, во таква понизност, и среде сите луњи на прогонства и големи неволи околу нив, сите тие седум зла и сите тие катастрофи што ќе ја погодат оваа планета, сепак тие ќе бидат запечатени што, што служува со другите, кои што во времето на милоста не биле очистени од својот греф, кои што не дозволиле преку вера Божјата благодат да ги очисти, додека Господ посредува во небесното светилиште, на овој голем јом Кипур во кој што секојдневно живееме, таквите ќе бидат жигосани, со жигот на зверот. Значи, зборам за луѓе што ќе бидат живи тогаш. Едните запечатени, едните жигосени. Верам дека ова што кажував беше јасно. Видовме на овој начин како Господ го извршил помирувањето. Видовме кога го извршил помирувањето. Помирувањето не треба да се брка со судот и со конечното очистување на небесното светилиште. Видавме со кои гревови се осквернувало светилиштето, земско и небесно, седно, со сите, и од кои гревови требало да се чисти? Од сите. Не само со тие кои што биле исповедани и за кои што верникот се кае, И видовме која е последицата. Било на погрешното, било на вистинското Евангелие. Погрешното Евангелие дошло до богохулниот заклучок. Историскиот адвентизам дошол до богохулниот заклучок, дека Христовата крв во првите 18 векови од неговата служба во небесната светиња го осквернувало светилиштето. А дека само од 1844 навака го очистува. Напротив, Христовата крв е таа што очистува. Небесното светилиште со подобри жртви од овие земски, со Христовата крв. Христовата крв секогаш очистувала и секогаш очистува, но тоа дело на очистување, тоа дело на очистување не е завршено, се додека се уште постои грев, се додека се уште постојат грешници, и се до денот на запечатување, светилиштето нема да биде целосно очистено, а со тоа и Божиот народ. Па ако не сме целосно очистени до тогаш, што тоа значи? Дека ние нема да бидеме дел од тој народ. Дека ние ќе бидеме жигосани за вечна смрт. Бог да чува, што би рекол Бог, Вук Караджич. Добро, така, така се преведуваат Павловите зборови, иако Павле не ја споменува именката Бог во оригиналот, но така се преведува <clears throat> Нека Господ не благослови да ја знаеме оваа вистина, да ја проучуваме одново и одново оваа вистина, бидеќи и во вашите верски книги и теолошка литература на кои што им верувате, може да постои ерес, може да постои заблуда, дори и богохулни ставови, какви што споменав, само затоа што мнозинството адвентисти во светот ја немаат прифатено пораката Евангелието за оправдание со вера, кое што во себе го вклучува универзалното помирување и универзалното законско оправдание. Нека му е фала и слава вечно. Амин.